Poglavlje znači odjeće i ukrasa, a sada smo došli u poglavlje odjeće i ukrasa za žene. Pa smo govorili u zadnjem predavanju, znači propis oblačenja pantalona za žene i govorili smo o propisu a znači obuće sa visokim petama došli smo do poglavlja Libasul Mar'a Amama Maharime. Libasul Mar'a Amama Maharime. Odjeća žene pred njenim mahremima. Kako će se žena odjevati pred svojim mahremima? I ovo je, braćo moja, od odlika šerijata kojim je došao poslanik sallallahu alaihi sallam od svoga stvoritelja za ođel, da je znači definisao pa čak i one znači sekundarne dijelove čovjekovog života koji su manje bitni svakako od samih od obredoslovlja a da ne govorimo jel o akaidu o islamskom vjerovanju no međutim, međutim islam nije znači čak ni te segmente koji su po nekima marginarni na, na, na margini negdje nije ih zapostavio iako oni jel, oni svakako imaju svoju vrijednost jer je, kazali smo da je u islamu sve ovaj bitno a ima ono što je bitnije od bitnog Prije nego što budemo govorili o odjeći žene pred njenim mahremima, nužno je da definišemo mahreme. Da vidimo ko su to mahremi. Ko su mahremi žene. I često se pravi razlika, e, odnosno pravi se halt jedan ili ne pravi se razlika između mahrema i staratelja, velije. Pa se kaže za veliju da je mahrema. Kaže, babo je mahrem pri udaj. Nije on mahrem, nego je staratelj. Pa se razlikuju. Pa je svaki staratelj je mahrem, a nije svaki mahrem staratelj. Iako je ovdje imaju iznimke. Je tako? Pa staratelj može biti sultan, a on nije mahrem. Je u redu? Je tako? Kao što dajđa je mahrem, a nije šta? Nije staratelj. Pa imaju iznimke, znači. Imaju iznimke. U svakom slučaju, a, mahrem, mahremi su ljudi sa kojima je dozvoljeno da žena sjedi, da s njima normalno komunicira, ne mora se za, za, pred njima pokrivati i oni su joj trajno zabranjeni za brak. Oni su joj trajno zabranjeni za brak. Kada kažemo trajno zabranjeni za brak, time izdvajamo šta? Ko će mi kazati? Jer, braće, definicija, svaka riječ u definiciji ima zbog čega je kazano. U protivnom ne treba šta da bude u definiciji, ona je suvišna. I ta definicija nije ispravna. Recimo. Ono privremeno. Koje... Bravo. Ona znači izdvaja skupine koje su čovjeku privremeno zabranjene za brak. A mi smo govorili da je vama, jer nama muškarcima općenito je zabranjeno za, za brak sve žene koje su u bračnoj vezi, je tako? Je ta, je, ta, je ta zabrana privremena ili je trajna? Privremena. Je tako? Privremena. Jer dok je njen suprug pusti, ili dok preseli i prođe vrijeme koje je šarijetski propisano, nakon toga je dozvoljeno bilo kom muškarcu koji nije sa njom u toj vezi. Jer mahrem sada šta? Da je prosi, jel tako? Pa je znači ta zabrana je privremenog karaktera. Zato kažemo svaka osoba koja ti je trajno zabranjena za brak. Znači, nema te mogućnosti, ne postoji ta varijanta da je oženiš, jel u redu? To je znači, to je mahrem. kada kažemo isto, privremeno mislimo šta? Da izvojimo koga? Koga? Bravo, svastiku. U entežmo u bejne luhtejni ila makad selef. I da spojite dvije sestre osim onoga što je bilo. I da izvojimo šta još? Što je bitno? Ostali žene. Ostali žene smo kazali. Hm? Njenu tetku od oca ili od majke, tako? Jer je došlo u hadisu da je zabranjeno znači čovjeku da ženi šta? Tetku svoje žene od oca ili od majke dok je ova šta? Njegova da primima ženu. I ona ima tetku. Ima tetku lijepu i bogatu. Jer u redu. Nema joj zašto je starija. <laughs> I čovjek kaže ja bi oženio njenu tetku. Ne može spojiti šta? Tetku i svoju ženu. To mu je zabranjeno. Jer u redu. Bilo od oca ili od majke. majke. Ne može znači spojiti šta? Ne može kao što ne može sestru, tako ne može ni tetu. Tako je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zato što to kvari rodbinske veze, al tako. Jer obično tu biva ljubomora i tu biva poremećaj odnosa i malo je tih inoća koje su dobre jedna sa drugom i onda se kidaju rodbinske veze, a to šerijat, to, to še, što, što šerijat spriječava. Spriječava znači kidanje tih rodbinskih veze. Kaže uzvišeni Allah te barak i otala, vola jubdine zine tehunne ilam ila li bu'uneti hinne ev abaj hin. I ne, neka ne pokazuju ukrase svoje, osim mužajima svojim i očajima svojim, kada uzvišenje Allah spominjali kategorije ljudi kojima je dozvoljen ženi šta da pokaže svoje ukrase. Pa je šerija dozvolio muslimanu da gleda u ukrase žene koja je sa njim u ovoj rodbinskoj vezi, da je u njoj mahrem, znači, jer ponekad može biti rodbina, nije joj mahrem, jel u redu? Zato što je nužda i priroda života to zahtjeva. Šta mislite da se djevojka mora pokrivati pred svojim babom? Žena se mora pokrivati pred svojim babom, pred svojim bratom. Znači ona bila i dan i noć bila šta? Pokrivena. Pa je šerijat znači dozvolio zbog te stalne komunikacije, Allah najbolje zna glavni razlog zbog čega je to dozvoljeno, i, i, i koga je zabranio i koga je dozvolio ovaj dozvolio je znači šarijat da se može gledati određene skupine znači a, ovaj a, e, žena i da se ne moraju znači tom prilikom prikrivati i našto što je tu mogućnost znači fitneta je mala osim kod čovjeka zaista koji je spario svoju fitnu, jel, svoju fitru, jel tako? Da čovjek gleda u svoju sestru sa požudom. Taj čovjek prvenstveno pri sebi nema vjere, jer da ima vjeru, je to priroda čovjeka, ne tira ga šta? na takvu stvar. Priroda čovjeka znači ne tira ga na takvu stvar. Če vam neko smiri, to ne tam momke, molim vas. Neko da ove braće tam pozadne, neko da nek smiri ove momke. A, spomenuti su ovdje ovaj mahremi, odnosno ljudi kojima je dozvoljeno znači da gledaju u ukrase žena, to su prvo očevi i ta uzlazna linija koliko je god bila. Njegov otac i njegov otac, jel? Ako duže požive, koliko god je ima, kaže se uzlazna linija, koliko ima, nije bitno, svi su znači u tom propisu. Svejedno bili sa očeve ili sa majčine strane, jel u redu? Znači, djed bio od oca ili od majke, jel tako, svi svima je dozvoljeno da, kad tako da gledaju, znači, u te ukrase. Govorimo ukrase, naravno, ako je žena pokrivena, onda, jeli, izlazi iz toga, nego znači da žena nije pokrivena, nego da je od, a vidjet ćemo, znači, doćemo do toga šta ona može otkrije pred njima. Jer šta dozvoljeno da otkrije od svoga tijela pred mahrema. Dalje, očevi od muževa. To je kako, kako se kaže? Svekar. Znači, svekar. Svekar smije, znači, gledati. Dalje, a, di, djeca, sinovi, znači sinovi od žene i sinovi od muževa. Čovjek ima sina i oženi ženu. Ona je njemu šta? Maćeha, je tako? Ne, pastorak. Smije da gleda u nju? I smije ona da gleda u njega? Trajno zabranje jednom drugom za brak, bez razilaženja među ulemom. Znači, ne može više ženiti nakon njega. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa. I nemojte ženiti ono što su ženili vaši očevi. To je zabranjeno. Grijeh kod Allaha za ođa. Dalje, braća, bez obzira bila rođena ili nerođena. Amiđe i Dajđe. I oni su isto od, oni su mahremi. Autor kaže, ajet ih nije spomenuo. Ajet u suri Nisa nije spomenuo, a među šta i? I dajđu. Amidža i dajđa, znači su mahremi. Dođe tebi tvoja žena jednoga dana i kaže tebi, ja se ne smijem otkriti pred mojim amidžom. Kaže, ima bilo što to? Kaže, ne smijem. Daj mi dokaz da, da ja mogu biti otkrivena pred mojim amidžom šta će neko od vas odgovoriti? Tako ti žena postavila pitanje i pokrila se pre svojim dajđom. Dajđa sjedi u kući, ona pokrivena. Neće se otkrije pred dajđom i pred amiđom. Hoćeš da mahrem znači da može biti? Ja hoću dokaz da je on mahrem. Hm? Da ćete odgovoriti svoje supruze? Dobro. Molim? Saša Tutorak pita Safija. Saša Tutorak pita Safija, dobro. <laughs> dobro. A danas je utorak. Da ćemo danas odgovoriti na to pitanje. U redu, nije bitno. Braćo, a, jedne prilike je došla žena, a, došla je jedan, došao jedan čovjek kod poslanika, kod, kod poslanika sa ovom njegovu kuću, kod kuće Ajše, zvao se Efleh i tražio je da uđe kod Ajše. A bio je njena amiđa po mlijeku. Bio je njena amiđa po mlijeku. Pa je odbila da ga pusti. Nije mu dozvolila. Pa kad je došao poslanik, sam kaže mu, ja, Allah opasno je došao, Efleh, ja ga nisam pustila da uđe. Pa kaže, pusti ga da uđe, on ti je amiđa po mlijeku. A sve što je zabranjeno po krvi, zabranjeno i po mlijeku. I sve što je po mlijeku, zabranjeno, jeli, isto je. Nema nikakve razlike. To je jedno. To je znači dokaz da je šta dozvoljeno, a kakva je propisa očeve strane, takva je propisa i sa majčine strane. No, međutim, ima, ovo je argument koji je znači došao je, jeli, uh, kod Buhari i kod muslima. Nije jak argument na ovom mjestu. Međutim, braćo, mi hoćemo dokaz iz Kur'ana. Kažete, neko, ja hoću dokaz iz Kur'ana da ne može dajđa i amiđa da ne mogu pred koga? Da, da, da mogu, znači, vidjeti ovaj svoju bratično, sestrično otkriveno. Molim? Stano im zabranjeno. Dobro, hoćemo dokaz, ajet. Reci, hađi. Nije, bekare je ono, da se dva puta zakune, da je tako me vala, neka vala profesor stigne, ako, ako mi nije ovo zajčno. Nije to Zaklanjanje je došlo četiri, to je, to je došlo u sure Nur, to je zaklanjanje kada se dvoje proklinje u muži supruga. Ne. Dokaz je, braćo, ajet u kome uzvišen je Allah te barak tela kaže u suri En-Nisa Hurrimet alejkum ummehatukum wa banatukum wa hamat wa khawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht kaže vama se brane spomnje skupine koje su zabranjene pa kaže brane vam se majke vaše i kćerke vaše i sestre vaše i brane vam se ovaj tetke vaše sočeve i tetke vaše s majčine strane i brani vam se a od, od brata i od sestre da se ženite. Jel u redu? Ako se ženiš od brata, šta si ti njoj? Molim? Ako se ženiš od sestre, zabranjeno ti, znači trajno zabranjeno, kako zabranjeno majka i sestra i tetka, sočeo s vašine strane ili tvoja čerka, tako ti je zabranjeno šta? A, u mehatu kumulati ardane, kom i žene koje su vas podojile u ahavatu kumina rada i, i sestre vaše od, od po mlijeku, jel? To je znači, to su skupine koje su, i onda spominje znači skupine koje zabranjene, i tu je spomenuto da je čovjeku zabranjeno da ženi se šta, od svoga brata ili od svoje sestre, pa s njoj ili Amidža ili to mi je dokaz, znači. Pa nema sumnje, znači, da je da su Amidža i Rajđa da ulaze u isti propis. Ovo je e, što se tiče dojenja, iako nije po mlijeku, iako nije spomenuto, znači u ajetu, ono što je spomenuto u hadisu, ali hadisu, jeli, poslanika, zove dokazi, pa sve što je sve što je zabranjeno, znači po krvi zabranjeno je po mlijeku. Kako ti je po mlijeku zabranjeno? Imaš, na primjer, tetku po mlijeku, imaš majku po mlijeku, imaš sestru po mlijeku. Šta god da imaš po mlijeku, zabranjeno ti je šta? zabranjeno ti je znači kao po krvi i to nema nikakve razlike znači kako ćete znati šta ti je zabranjeno po mlijeku ima neko tamo sestru mle... samo uzmeš to isto prevrneš na koga na krv imaš to isto preko krvi i vidiš ako ti je preko krvi zabranjeno biće zabranjeno šta i po mlijeku to ti je pravilo znači šablon no sa koga lako može kod nekoga je pitanje mlijeka kad dođe do pitanja mlijeka on se sav je to zab... pa nije samo uzmi to isto i stavi u krv samo to preokreni u krv mjesto da ovamo podojila žena vamo ima sina I nakon toga uzmeš istu lozu i dobivaš šta rezultat. Lako ti je znači to ocijeniti. Jesi. Dobro. Budući da smo spoznali šta su mahremi, dobro, šta je sad ženi dozvoljeno od svoga tijela da otkrije pred mahremima? Pred znači ljudima sa kojima je zabranjeno da trajno stupi u bračnu vezu, jer u redu, trajno stupi u bračnu vezu. Po ome pitanju imamo dva mišljenja kod islamskih učinjaka. Imamo mišljenje da je dozvoljeno a, ženi da otkrije pred svojim mahremima cijelo tijelo osim onoga što je između pupka i koljena. Znači može otkriti cijelo tijelo osim onoga što je između pupka i koljena. I ovaj, ovo mišljenje su odabrali veliki broj islamskih učenjaka odabrali ovo mišljenje. To dokazuje hadisom u kome kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme koga bližima Mahmed je Budavud sa dobrim lancem prenosilaca kada neko od vas uda svoju sluškinju neka ne gleda u ništa od stidnog mjesta jer ono što je ispod e, pupka do koljena to je stidno mjesto Ovaj hadis spominje se ovdje da li je kada, da li se misli kada dođe vrijeme ženitbi udaje, znači kada puni svoje punoljetstvo, da ne smije gledati ništa od avreta između pupka i koljena. No međutim, u nekim verzijama ovoga hadisa navodi se da je rečeno da ne smije ona gledati šta u svoga vlasnika. Između, da li između pupka i koljena, to je avret muškarca, tako. Muz, ali muškarca između puka i koljena. No međutim, ovdje se navodi da ne smije gledati, pa se navodi u predaji kod Bejheqija da ne smije ona gledati u njegov avret, jel u redu? A ne misli se njega da gleda šta u, u njen avret. Pa neki učenjaci kažu, jeste ovo za muškarce, ali žene su iste u propisu kao muškarci inna men nisa šekaj kurređal. Kako došlo u Hadisku da je Budavuda, žene su, znači, u propis kao muškarca, rođena, rođene su sestre muškaraca, kada su pitanje ili propis. I drugi hadis imamo, koga bilježi imam Buhari i Muslim, kaže se u njemu, kaže Ebu Seleme, ušao sam ja i brata Išin. Jelotno da je bio Abdurrahman. I pitali Ajše kako se je poslanik sam gusulio. Kaže, pa je uzela vodu i pokazala nam kako se je gusulio, pa je posula po svojoj glavi. A između nas i nje hijab. Pa je demonstrirala to šta, a između poslan, između Ajša radijalata Lahana i Ebu Seleme i brata Ajša, Abdurrahman ili koga već, bio je šta? Hijab. Pa je demonstrirala kako se to kupa. Kaže, kada je Jalb, Oni su vidjeli kako se ona kupa, pa je, kaže, najvjerovatnije, kaže, gornji dio tijela bio slobodan. Pa je najvjerovatnije gornji dio tijela bio, jeli, slobodan. Jer je ona, ona je tetka Ebu Seleme po dojenju, jel u redu? Jer da će ponekad se desi i reći, kako dobro, kako je sad mogao da gleda Ebu Seleme? Ili kaže se poslanik sam dolazio kod umu Ejmen kući i stavi svoju glavu na njeno krilo i ona mu čopka po glavi ili miluje ga i tako dalje. Kako je mogao poslanik doći kod umu Ejmen? Kako je poslanik sam mogao doći kod umu Ejmen kada mora nije ništa u rodu? A ulema je, braćo, složna da je umu Ejmen da je u njoj mahrem. Odma. Samo s koje strane razilaze se? S koje strane je došlo to mahrem? Ali međutim, ulema je složna šta da je to? Znači da je to bilo ovaj e, sa, sa jeli, dozvolom šarijatskom, a nikako, znači, ovaj mimo toga. U svakom slučaju, a, kažu ovdje da su znači vidjeli Ajš kako skupa, pa kaže vjerojatno je njima oslobodila, znači da je pokaže kako skupa. No međutim, može li ovaj hadis biti dokaz? Ne može. Može li biti da se preko odjeće kupala? Kve smetnje nema. Kod to još dobro dođe da se preko odjeće kupaš pa da ostaje odjeće da suši na tebi, bit ćeš duže vremena ćeš se raslađivati, je tako? Opće nema znači nikakvog dokaza, nego dokaz je da Ajša stavila hijab između njih, jel u redu? To što je stavila hijab, to je samo dokaz po sebi. Pa je mogao hijab biti prozirano, međutim ona je znači, ovaj, jer da je htjela da se skida, onda ne bi šta stavljala hijab, nego je znači stavila hijab i nakon toga mogli znači vidjeti pokrete, bitno je znači da vide kako je to poslanik sa se, je li kupao, a nikako znači da je pokazala nešto svoga tijela. Drugo mišljenje jeste da čovjek smije od, od, od, od, od e, s žena koje su mahrem da gleda i obraćaj mišljenje ne smije niko osuđivati. Pazite. Mi ne osuđujemo mišljenje. Mi kažemo to je mišljenje naše učenjaka i to je veliki broj uleme odabrao. Priznato je znači uleme odabrao ovo mišljenje. Mi nećemo osuditi mišljenje i nećemo sa njim pobrisati patos. Jer to nemamo pravo, to nije dozvoljeno šarijatski. Mi cijenimo mišljenje naših učenjaka i poštujemo ih, ali ne moramo šta? prihvatiti našto ako nemaju argumente jake, onda uzmemo skupinu koja je iznijela jel, jače argumente i preferiramo je nad prvom, no međutim to je jedno, a vrijeđati i brisati patos riječima islamskih učenjaka je zločin. To je zločin. Našto kada su u pitanju ljudi koji su iz običnih masa, jel u redu? A. Učenjaka da pobrišem patos sa mišljenjem učenjaka, to je drugačije, to je među njima. Oni su jedan rang, jel u redu? A to je za nas nešto, mi ne znamo taj, mi ne poznajemo taj svijet. Mi smo u drugom svijetu, u redu. Pa mi to nemamo pravo. Mi to nemamo šta? Pravo. Pa ja sad mogao jedan kazati nešto drugom prigovoriti, svoj stavi, ali mi nemamo šta? Mi nemamo to pravo. Tako isto pitaju učenjaka. Možemo znači ovaj kazati mišljenje, ne moramo ga prihvatiti. To je jedno, ali podcjenjivati mišljenje islamske uleme, to je zločin. Drugo mišljenje je da čovjek može vidjeti od žene kojoj je mahrem mjesta abdesta ili mjesta koja prihvataju ukrase. Mjesta abdesta ili mjesta koja prihvataju ukrase. Kaže Abdullah ibn Omar, kako bili žman Buharija, Ebu Davud i drugi, kaže, žene i muškarci su u vrijeme poslanika, solosrme, uzimali abdest zajedno, svi. Pazite dobro. Ibn Omer kaže da su žene u vrijeme poslanika sa muškaraca uzmele šta? Abdest zajedno, je tako? Zato je kod nas najveća greška u naše vrijeme što imamo abdestanu mušku i žensku. To treba da bude što je sve u, u jednom, je tako? Naravno da nije tako. Naravno da nije tako. Ovo, braće, treba razumjeti. Jer ovo, če, ovo kada vam neko posmatrao sa strane, kazaće, je, subhanallah, stvarno je tako. Vidite kako smo mi žestoki, a poslani, mi smo bolji muslimani od sahaba. Oni, subhanallah, oni su, oni su ovaj zajedno to sve, a mi se ipak razdvajamo. Uzimali su muškarci i žene abdest zajedno, misli se, koji su mahrem. Ti sa svojom sestrom s jedne strane uzimaš abdest, ona da biti iz iste posude, jel tako? Ili sa svojom tetkom ili sa majkom, zajednički su u jednoj kući uzima abdest. Pa znači dok su uzimali zajednički abdest, onda si vidio na njoj šta? Dijelove koji se peru za abdest. Pa si vidio znači podlakticu ili nešto malo iznad podlaktice. Vidio je znači kosu gdje se potire, vidio si lice, ha? vidio se vrat, jel tako? <laughs> vrat se ne potire prijavnosti. No, međutim, vrat je došao sa druge strane, a to je zinet. Vola jubdine zinete hun i ne nekada pokazuju ukrase svoje, pa ćemo vidjeti šta je to. Znači, imamo ovdje da pomirimo, znači, mjesta gdje se uzima abdest ili malo više od toga, to su mjesta koja prihvataju zinete i ukrase. Pa kaže Ibn Omer, žene su u vrijeme poslanika, znači, uzimale abdest zajedno sa muškarcima, misli se na šta na mahreme na rodbinske veze, nikako, Bože, sačuva, jeli, da se misli na ovaj žene koje su strankinje, to nikako. I ovo je, znači, jedan od dokaza, znači, da su gledali u ovo vrijeme, da su oni gledali, znači, u isu, da su gledali šta? U te dijelove, znači, tijela ovaj, jedni drugih, zato što su bili mahreme. Mišljenje, braćo, da je muškarcu dozvoljeno da vidi od svoje a, a, rodice koje je mahrem u ovom slučaju, jeli konkretno, ono što je dozvoljeno da vidi od drugog muškarca, to jeste između pupka i koljena, nije ispravno mišljenje. Po tom mišljenju, kada bi došle, došao čovjek sa svoje tri kćerke. Sjedi čovjek, ima tri kćerke, sve punovljeno. I sjede zajednički u dnevnoj sobi i sa njegove desne strane sjedi njegov brat. On je njima šta? I sjedi sa njegove lijeve strane njegov sin. On je njima šta? Brat. Njegov sin je šta? Brat njegovim... On je, on je znači brat njegovim čerka. To, to im je babo, je tako? Sjede i njih tri sjede gole ovako do pasa. Skrimno, I obuklane šorc, e, sportski onaj do ispod koljena. Širok, neprovidan, dole u redu, znači pokriveno. Gore su gole. I one sjede i sjede tri sahate časkaju, pričaju. Mi bismo po tom mišljenju morali kazati da oni nisu griješni i da je to postupak koji se ne kosi sa šarijatom. To nije ispravo. To nije ispravo. Zato što to, to je to od udara, prvo pa spomenut argument koji je najjači iz Kur'ana koji ukazuje na to. A drugo, što to od udara od, od, od, od, od, od mekarimola hlak, od lijepog hlaka kojim je poslan poslanik Solosrme da, da, da se ukrase žene. Je tako? Pa to nije dozvoljeno. Ženi nije dozvoljeno braću da pre svojim mahremima oblači se utegnuto. Nikako. Ne može pred babu pantalonom. Našli tijesnim pantalonom. Ili nečim što je strukirano i tako da je tako se ne izlazi pred babu. Ima, znači, žena koja ne paze kako se od... Djeca, djeca je već velika, momci već 12, 13 godina, 14. Ona se oblači, znači, kao pre svojim suprugom. To je zabranjeno. Mahrem je jedno i on može vidjeti, ali to ima znači principe pravila. Kod muža ta pravila, ne, kod muža nema pravila nikakve. Vidjet ćemo, doćemo do toga. A što se tiče, jel kažemo uslovno, nema nikakvih pravila. A što se tiče mahrema, nikako. Žena se znači mora paziti kako se, mora, mora dobro paziti kako se odjeva pred mahrema. Kaže uzvišeni Allah te barek mutala, ona jubdine zirete hunne ila li bolete hine, o abaj hine. Ispomni u ajetu sure Nur, kome žena može pokazati svoje ukrase, I spominje skupine ljudi, znači skupine i muževe spominje, i očeve spominje, i ovaj e, sinove i sinove oče, muževa i tako dalje i onda na kraju i onda kaže između ostalih kaže a eunisa ihin ili njihovi žena znači kako će se otkrivati šta pred ženama kako će se otkrivati, neka ne pokazuju ukrase svoje, osim kome. Pa pokazuju kome se smije pokazati ukrasi i onda spominje, znači, očeve i spominje, je li ovaj, muževe, jer za muževe su došli argument da može više od toga otkriti, svakako. I spominje žene i spominje, znači, a, muškarce koji nemaju potrebe za ženama. Jer u redu. Pa ako je ženi dozvoljeno da pre svojim babom otkrije sve osim između pupka i koljena, onda je dozvoljeno to isto otkrije pre čovjekom koji nema potrebe šta za ženama. Su svi došli šta u jednom kontekstu, istom ajetu se spominju. Sve te skupine spominju šta u istom ajetu. Pa kako je dozvoljeno znači da to otkrije pred svojim babom, tako i može pred suljom, a, koji nema potrebe za ženom, da otkrije taj dio tijela. A to nije kazao nikod učenja. Tako da je neispravno, znači ajet ukazuje da se pokazuju zineti. A zineti su ukrasi, znači mjesta gdje se nose ukrasi. Pa šta smije otkriti pred jednim, to smije isto otkriti i pred, i pred drugim, jel? Pa je propis jedan. Tako da je ispravno znači mišljenje da se žena nosi pred, pred svojim mahremima tako što smije otkriti znači svoje ukrase. A ukrasi su, na primjer, kažemo kosa ili mjesta abdesta. Vrat, na vratu se nosi šta? Zlato, ogrlice, ali tako? I taj gornji dio grudi, gornji dio grudi, znači ispod vrata, nešto, taj gornji dio grudi, znači, koji ne dolazi, znači, do, jeli, do, do ukrasa, njeni tjelesni, da sve zato što se tu nosi, znači, ovaj, nose se ukras, ruke, znači, peruse, i tu da se nose, znači, ukras na rukama, isto tako noge, i za noga se nose, znači, one, one, jeli, za noge one, kao na, što je bilo, halke i tako dalje, jel? Uglavnom, to se prihvata ukrase. I to se može, znači, otkriti. I ono što se obično otkriva, znači, pred, pred svojim, znači, pred, pred svojim, znači, a, mahremima. Ovo je svakako, braćo, ako je pokrivanje pred mahremom, ako je pokrivanje pred mahremom, odnosno ako je gledanje u mahrema, ako nije sa šehvetom, ako nije sa prohtjevima. Znači, čovjek gleda u svoju kćerku koja je šta? Otkrivena. Nije se pokrila. I to čini sa šehvetom. Onda je haram bez razilaže među ulema. Znači, taj pogled mora biti, znači, da je prirodan, odnosno bez, nije popraćen protiv. Neki učenjaci prave razliku između mahrema sami, pa kažu nije isto ženi da otkriva svoje mahreme, svoje dijelove tijela, odnosno one koje smije otkriti pred svojim babom ili bratom, i da otkriva pred muževim sinom, na primjer. Mužev sin, iako je mahrem, on je šta? On je dalji, nego šta? Nego znači babu i brat, on je bliži. Pa kažu kako je dalje taj mahrem, kako je, nije isto otac od muža i njen otac. To je razlika, velika razlika među njima. Jer ovaj je vezan tazbinstvom je, znači ovaj došao, ovaj krvnom vezom. A krvna veza je najjača u tom pogledu. Tako da, ovaj, oni, znači, kako se razlikuju, kažu, tako se razlikuju ono što će otkrivati pred svojim jel, mahremom. U svakom slučaju, to se pazi i gleda pa ako zna znači da, da je ta osoba pokvarena da nema hlaka ili primijeti na njoj nešto onda nema smetje da pokrije na sebi više, više tijela a ako primijeti znači e, nešto više od toga onda će se pokriti kompletno pred njim neće se nikako otkrivati kao žena koja je koja ima ovaj, koja je muslimanka primila islama njeni su ostali na, na islam na, na, na, na svome kufru na, jel? ona se smije otkripe svojim babom, no međutim, ako primijeti da je babo pokvaren ili braća da su pokvaren, lamiža da je pokvaren i tako dalje, onda neka se ovaj, pokrije. To danas hoće, ovaj, čuo sam da se bore u Švicarskoj, da, da to o legitime, znači da čovjek može normalno živjeti sa svojom jeli, kćerkom, da to bude ovaj, jeli. To je još jedna ovaj zlatna karika u jeli, onome, onome lancu ahlaka koji, koji oni nami nude i koji nam predstavljaju, da čovjek živi sa svojom kćerkom i da sa njom djecu stekne A'udhu billahi min šeitana rođim. To samo i blisu može na ovom da padne. Ovo mišljenje da između sami mahrema postoji razlika, kazao imam kurtibi. Imam kurtibi je kazao, jel, ovo mišljenje, ovaj, rahimahullahu ta'ala. Dozvoljeno je čovjeku da e, ženu sa kojom je, kojoj je on mahrem da je dotakne, da je poljubi ako nije sa šehvetom da je dotakne da je poljubi ako nije sa šehvetom. A, jedne prilike Aisha radijallahu ta'ala anha se naljutla na Abdullah ibn Zubeira. Abdullah ibn Zubeir je bio sin Esmin, pa je ona njemu bila tetka. A voljela ga je, znači, neopisivom ljubavlju. Jeli, ovom dođanočkom koja je dozvoljena čovjeku da voli jeli, svoje dijete. Ili dijete svoje sestre. Budući da ona imala svoje djece, znači voljela je Abdullaha jako puno. Ona mu je tetka. Ona mu je namjesto majke bila, tako? Jer sestra ne voli nikoga više što djece šta svoje sestre, tako? Pa jedne prilike Ajša radi Allah ona dijela ili davala sedaku ili je imala trgovinu, nekakav trgovinski ugovor, e, nešto se desilo, znači nije, nije u hadisu precizirano šta je, pa je Abdullah ibn Zubir rekao, kaže, ili će Ajša prestati da to radi, kaže, će ona prestati da tako postupa, ili ću je ja staviti pred svoj nadzor. Hoće kazati, ja ću da je ograničim i onda ću ja da upravljam Kur'ana njenim imetkom. Jer u redu, znači, htio da osudi Ajšu zato što ona radila po njemu nešto što nije bilo ispravno i kaže, ako ne prestane da tako radi, e onda ću je ja, znači, ovaj, ograničiti. Ograničiti njene, njena oblaštenja sa njenim imetkom. Jer u redu, kad je to čula Ajša, kaže, je on to rekao? Kažu, jeste kaže, Allahu se zaklinjem da nikad sa njim više pričat neću. Allahu se zavjetujem, kaže, nikad više sa njim pričat neću. Pa je prošlo jedno vrijeme, pa je to palo teško Abdullah ibn Zubeiru. On je prvo novorođenče u Medini koje je bilo, tako? Teško mu palo, ne priča tetka sa njim. Pa je pokušao, no međutim neće Ajša radi Allah da čuje nikako, već da priča. Jedne prilike se dogovori sa Abdurrahmanom ibn Esvedom i El Misvorom ibn Mahramom, Kaže, hajmo uzeti ovako nas trojica i hajmo se ogrnuti jednim džubetom. I hajmo doći kod Ajše i pokucati, traži dozvolu da uđemo. Pa kad uđemo, onda tu smo već, jel, u kući smo, pa šta bude? Pa su došli kod Ajše, radijela tala, i kaže, pokucali. Kaže, ko je? Kaže, Abdurrahman, Ibn Lesvod i Al-Misor Ibn Mahreme. Kaže, uđite. Kaže, da uđemo svi. Kaže, da uđemo svi. Oni nisu spomenuli šta da je sa njima i Abdullah ibn Zubeir. Kaže da uđemo, ovo je kod Buharije ovako predaje, došao u Sahih kod Buharije. Kaže da uđemo svi. I kaže uđite svi. Pa kad su ušli svi, znači kada su ušli, Aisha radijallahu ta'ala ostala u zastrtom dijelu sobe. A pa su nemala znači zastrtom dijelu sobe gdje je ušla. Znači nije pred njima bila, jel, ahlan vas ahlan, kahvu, čaj, šta ćete piti, nego zastrla se. Kada je, e onda je on ušao, Abdullah ibn Zubair u zastiti dio sobe, ova dvojica ne mogu ući. Je tako? Nego je ušao, on u zastiti dio sobe i uhvatio je, počeo je ljubiti, počeo je plakat, kaže, majko, oprosti mi, molim te za ovo. I ova dvojica isto, Abdurrahman i ovaj, El Misvar, majko vjednika nije dozvoljeno muslimanu, poslanik sam kaže, nije dozvoljeno muslimanu koji je vidio Allaha i u sudnji dan, da sve izbjega svoga brata više od tri dana. Pa su je podsjećao, pa, pa je ona počela radi Allahu te Alana plakati. Kaže, vallahi sam se, kaže, za, za, ja sam se zavjetovala. Zavjet je težak. Pa je pristala, znači, da mu oprosti i zbog toga je oslobodila 40 robova. 40 robova oprostila zbog tog zavjeta radi Allah. Samo kazuje koliko je bila majka vjednika bogobojazna i koliko je bila, znači, kakav je tomu tekija bio da 40 robova znači oprosti zna, o, o, oslobodi znači za, za taj svoj zavjet radijallahu ta'ala anhu pa je ovdje došao on je ušao zato je bio počeo je ljubiti a šta ona je njemu tetka al tako pa nema smetnje da čovjek poljubi svoju tetku da ovaj da poljubi znači ovaj svoju sestru i sve druge znači e, žene koje su mjeli mahrem no međutim to ljubljenje je samo u obraz a, ili u čelo ili u glavu puncu da poljubiš u glavu. Iz poštovanja prema puncu. To tako? Nikove smetje nema. No međutim, ovaj ljubljenje u usne je samo suprug. Haram je čovjeku da poljubi svoju sestru ili pratišnu ili bilo koga u usne, nego samo u obraz. A. Muškarac muškarca ne smije poljubiti u To je haram, to je zabranjeno. To vrijedi znači samo za suprugu ili za koga? Za robkinju koji ima robkinja, tako, koji ima robkinja, robkinja je u propisu čega? Suprug je s te strane, ali red. Robkinja, znači, jesu. Dobro. Ima braći predaj kod Buharije, od, od, od, da je poslanik ušao kod Ajše, ona je bila sva, eh, ovaj, od temper, um, temperaturi je bila, znači, gorila je sva temperature, pa je došao i poljubio je, je Allah, anhuma. Tako da nema u tome, znači nikakve smetje da čovjek poljubi svoju sestru, da poljubi svoju majku. To je spajanje rodbinskih veza, to je pošto. To je rahmet koga je čovjek usadio ovaj, u srce. Ali tako onaj e, al, e, čovjek je došao kod poslanika, sad bi ljubio svoje djete. Pa mu kaže, bio je tu jedan čovjek koji zvao Lakra ibn Habis. Kaže, Allah poslaniče, kaže, ovaj, kako, ljubite vi djecu? E, kaže, ljubimo. Kaže, Allah, imam desetrov, nikad jedno poljubio nisam. Jel? I tako imamo što dok uđe bižapolje, zatvara vrata bižapolje. Te ne vidi u oči moje. Šta je, šta hoćeš? Dok dođe kaže babo, šta je, šta hoćeš? I ti s njemu sva vrata šta? A to da ga uzme i da ga stavi i da ga poljubi, to je to je kod njega ovaj keramet jest, to se neće lako desiti. U svakom slučaju čovjek da poljubi nekoga svoje rodbine, to je to je poštovanje. I to je to je ovaj znači to je kršenje tih pregrada koje znaju često biti među rođacima i tako, jel, tako da. Dozvoljeno je čovjek isto tako da stavlja, e, ovdje autor spomenuo jedno pitanje ili koje možemo mi danas za naše vrijeme, taj rođak isti može sa njim putovati, može sa njim zajednički u auto. Znači sa Amidžom auto sjedni, ako je Amidža od takve i od vjere, idi sa njim preko Dunjaluka, putuj, znači nije problem nikakav, je li tako? A, da, da, nekada je to bilo na jahalici, jeli, poslanik je sa osvrme jedne prilike, jeli, jahao sa m, Safijom bintu Hujeji. Ona mu je bila, jeli, žena, pa je pala. Pa su pali obo dvoje, deva posrla, pa je pali. Pa je prišao a, e, da, da im pomogne Talha ili koji je već bio, kaže, ovaj, pošao je pomogne pa poslanik, kaže, pomo, pomozi ženi, pa je bacio pokrivač preko nje, pa već, znači, pomogao Dalje, e, odjeća žene pred ženama. Odjeća žene pred ženama. Uzvišen je Allah te barak teala kaže ona jubdine zinete hunne i neka ne pokazuju ukrase svoje i potom spominje skupine i kaže eunisa i hin ili njiho, ili njenih ili njihovih žena znači misli se na žene ovaj vjernica o kojima se govori u ajetu. Misli se, znači da pokazuje ukra se pred njihovi žena, misli se na žene muslimanke, jel? Pa autor kaže ovdje da je avret žene pred ženama ono što je avret muškarca pred muškarcem. Znači između šta pupka i koljena. Kao što smo govorili za mahreme, što je jedno mišljenje. Međutim, i ovo mišljenje je slabo. I ovo mišljenje je slabo. Znači, žena mora pred ženom otkriva ono što otkriva pred svojim mahremima. Što otkriva pred mahremima, to će otkriti pred ženama. I nema nikakve potrebe da se otkriva više od toga. Nikakve potrebe nema. Međutim, nekakve tamo ovaj odjeća u kojoj se vidi ovaj jeli, svega i sva čega i, i ovaj, nekakvi ovaj, dekoltirana odjeća i, i ovaj, razrezi nekakvi do, do struka i tako dalje. To je sve zabranjeno. To je zabranjeno ženi da pokazuje znači, iznad koljena pred drugim ženama to nije ispravno. Jer uzvišen Allah kaže u ajetu dozvoljeno da vidje šta neka ne pokazuje ukrase svoje osim kome? Mužima i očima. I spominje skupine i onda kaže ili ženama. Pa kak, šta vrijedi za ove, vrijedi šta i za ove druge. Svi su istom propisu. Znači ono što otkrivaš od, od čega, od ukrasa, to otkri pred kim? Pred, znači, ovaj, e, pred, svo, pred ženama, a ne više od toga. I do, nije dozvoljeno znači ženi da gleda u avret ženi, niti muškarcu, avret muškarca. Kaže Ibn Džouzi u svome dijelu Ahkamun Nisa. Ibn Džouzi ima dijelo koje zove Ahkamun Nisa, možda na nekih 150-200 stanica da štampana ta knjiga. Kaže, i veliki broj nisa e, žena džahilki kaže nisu pa, ne, ne, ne paze znači na, na, na gledanje znači kada je u pitanju avreti druge žene bilo je se radi o njenoj majici ili njenoj sestri zato što su zato što su rodbina pa misle da se te strane da dođe da gleda u avrete a to kaže nije dozvoljeno Ima hadis kod imama muslima u sahihu da je poslanik sa rekao neka čovjek ne gleda u avret muškaraca, ne gleda u avret muškarca. I žena neka ne gleda u avret žene. I ka ne, neka ne spavaju dva muškarca pod jednim pokrivačem. I neka ne spavaju dvije žene pod jednim pokrivačem. U redu. Znači, spavaju dvojica, neka imaju dva pokrivača. Jer jedan pokrivač znači dovodi do tog kontakta. A on, znači, znači kada je čovjek u snu, znači može biti, jel, opasan s te strane. Može li žena pokazati iste te ukrase prema kafirki? Ili ona žena koja je nemuslimanka ima drugi propis? Jedan dio islamskih učenjaka kaže ne smije žena pred nevjernicom pokazati ništa od svoga tijela. Kao ni pred nevjernikom. Nikakve razlike nema. Zato što uzvišeni Allah kaže i neka ne pokazuju ukrase svoje, osim, i dole kaže na kraju, evo nisaji hine, osim njenim ženama. Misli se na njene žene koje? Na muslimanke. Na žene muslimanke, jesno. Ne misli se na nemuslimanke. Pa ženi, znači, nije dozvoljeno da pokazuje pred a, ženama ništa od svoga tijela kao što ne smije pokazivati pred šta ne muslimanom. Ako žena nije, šta? muslimanka. To je zabranjeno. Po jednom mišljenju. Po ovome mišljenju to je zabranjeno. Imamo drugo mišljenje koje kaže da je dozvoljeno ženi da se otkrije pred nevjernicom ženom i da u tome nema smetnje. Jedino ako vidi ima nekakve, e, ovaj, ima indicija da bi ta žena mogla da opisuje nju svome suprugu, jeli, E, eh, tad u tom slučaju jasno, da desne ni pred muslimankom da se otkrije, ako to zna da je takva. U protivnom da ostaje osnova da je dozvoljeno ženi da pokaže ovaj te dijelove tijela koje smo opisali, šta i pred ne nemuslimankom. Jel, znači, ostaje osnova da znači pokaže i pred nemuslimankom. Wallahu ta'ala alam da je ispravnije da je žen dozvoljen da pokaže svoje tijelo pred nevjernicom. Da je to ispravnije mišljenje. Zato što prvo nema jasnog dokaza o zabrani. A je to kome se kaže ili žena, njihovi žena, može se misliti općenito na žene. Nije jasno da se misli našta na žene, muslimanke. Drugo, žene su dolazile kod, nevjernice su dolazile kod majke vjernika. Unišla je židovkinja kod, kod e, majke vjernika, Ajša radijalotelan kaže, Ajšo kaže, Ajša kaže, ovaj, molim Allaha kaj da te sačuva kaburskog zala. Ajša gleda, nikad čula kaže poslanik, kada je došao Allah poslaniče, kaže, šta je ovo? Pa je poslanik sam po nekim predajama se navodio, nekim hadisa, da je to poslanik sam porekao. Kaže, nema toga. Pa je tek nakon toga pozvao ljude, rekao šta? Ovaj, čuvajte se kapuskog zala. Vjerojatno nakon čega? Nakon objave što mu je došlo. Uđite ono što je došlo kod Buhari i kod muslima jeste da je poslanik sam potvrdio da je kaburski azab šta? Istina. Da je kaburski azab istina. I ulazile su žene u to vrijeme, židovkinje i ovaj, što su bile. Druge, Esma radijallahu ta'ala nam kaže, došla mi je majka, mušrikinja, rahibeten anel islam, neće islama nikako. Kaže, došla mi je, kaže ovaj, a, a, kaže, pa se pitala poslanika, sa osvema, Allah poslanič, da, da je, da je primim, kaže, primim. Nije rekao primije, ali živa bila od glave do pete, crnilo da se pokriješ i ne smije vidjeti od tebe nikoliko, ni nokat ne smije vidjeti. Nije to kazala. Tako su ulazak od Ajše, da spomenu da spokrivanje. Nije spomenjeno da spokrivanje. I osnova je da je žena prema ženi kao muškarac prema šta? Muškarcu. I tvoje stidno mjesto prema muslimanu i od pupka do koljena, a tako isto i prema ne muslimanu. Pa je propis isti i kod žena. Nema razlike. Osim, kažemo, ako postoji pro, e, e, opasnost od čega? Od opisivanja. Je tako? Postoji ta opasnost kod muškarca? <laughs> Muškarac nije, braće, ovaj mi za nekako da tiče vas opisivati kako ste lijepi, a mani arabo, kako je to građa i tako dalje. Nema na muškarcu ništa ovaj. Ljepota je u ženi, ljepota je u te ukrase su na ženama, nisu, jeli? A to je fitna žena, nisu muškarci. <laughs> tako Jeste. U svakom slučaju dozvoljeno je znači da pokaže šta? ono što pokazuje pred muslimankama. Pred muslimankama ili pred svojim mahrajima propis je isti. I ja sjećam jedno mišljenje u Hanefijskoj pravnoj školi, spominje ga Ibnul Humam, u svome dijelu Šehofetel Kadir, od Ebu Hanife, jeste da žena, znači pred svojim mahrajima, smije pokazati ono što su mjesta abdesta. Jedno mišljenje predstavno Debu Hanife. Jedno mišljenje sigurno, znači jako, ima svoje mjesto, a mahreme slijede ko? Žene i slijede a jeli, i nevjerni su ovaj slučaj ako podijelimo između muslimanke i nemuslimanke. A odjeća žene pred njenim robom. Žena ima roba. Žena ima roba. I rob čovjek odrastao. Jel u redu? Neće uvijek biti dječak mali rob odrastao. I kako će se žena odjevati pred tim robom? Ovdje u ajet uzvišeni Allah kaže Ola jubdine zinete hun i neka ne pokazuju uprase svoje i spominje kaže Eo ma meleket e imanu hun ili ono što posjeduju njihove ruke misli se na robove. Ono što ima u svoje posjedstvo na robove. Znači smije pred robom pokazati šta? Ukras. Rob ima 20 godina a ona ima 26 i ona smije pred njim da iziđe ukosom, a, pokažem nadlaktice, pokažem jeli, dio potkoljenica i tako da. Tako ajet kaže. Jel red, tako ajet kaže. Ako, mi smo sve prije išli ovim ovom logikom ajeta, sjećate se. A, kako je ovo, tako, svi su u istom propisu. Ovdje u propisu jednom babo i muž i šta? I robovi. Kažemo, nije za roba tako. Onda će mi kazati, u redu, ti si roba izdvojio iz tog konteksta. Šta ti je dokaz? Ja kajem, Allah, ja hi, ne paše mi to duš nikako. Ne leži mi to. Ne, ne vidim da je to u redu. Ne vidim da je to u redu. Možda da je to argument, ne vidim da je to u redu. A nije ljudski ukusi se razlikuju. Svaki čovjek ima svoj ukus. To dakle, kad bilo po ukusima, vi biste našli stradan džamiju na krovu. Je tako? Oni koji vizu, Allah, da je ovo naopačke, da je, da je ovam u naragore usađena ovako, meni bila ljepša. Je tako? To, to su ukusi ljudski, je tako? To nikada, to ne može biti argument. Argument. Ne, rob je u propisu ovih ljudi. Pa žena se pre svojim robom ne mora pokriti. Muslimanka se znači koja ima svoga roba, ne mora se znači pred njim, zbog potrebe stalnog kontakta. Jer on je u kući, radi, služi, ili tako, uvijek, znači zbog toga došla je olakšica, znači u šarijetu. Nije olakšica došla od nas, braću, mi smo mi kazali. To je Kur'an kao ajet, je u redu. I to su islamski učenjaci šta? Potvrdi, većina islamski učenjaka. A sad nekome čude, ja rab, kako može biti pred strancima otkrivena? Većina islamskih učenjaka kaže da žena pred robom ne mora biti šta? Prikrivena. Međutim, braćo, nije rob. Ovaj, došao radnik da radi kući, da ti radi nešto, kopao po kući, kaže to je ko rob, on je radnik. Nije to rob. To je radnik, to je drugo. Rob je nešto, rob je ono što možeš prodati. Tvoje vlasništvo je redu. I sve što taj rob posjeduje, posjeduješ i ti. To, je, to se potpuno, to se razlikuje, tako? Nije to isto. Pa pred robom, znači, mora biti, može biti ovaj može biti otkrivena. I ovo mišljenje odabrao šejh Olislam ibn Tejmije, je li? I kažemo većina islamskih učenjaka. Ima hadis koga je šejh Albani da je vjerodostojan. Bude Budavu da je on ima dobar lanac prenosilaca da je jedne prilike poslanik sam sam poklonio fa Fatimi roba pa je potrčala i uzela odjeću. I kada pokrije glavu, noge se otkriju. Kada spusti na noge, ode, znači, nije imala dovoljno odjeće da se pokrije. Vidjela roba, ne mogu, ne mogu. Ja pred tim biti, viš koliko je to? Pa je rekao poslanik, kaže, nema smetnje, kaže, kaže, radi se o tvome babi i tvome robu. Radi se o tvome babi i tvome šta? Robu. Hadis jasno. E onda ovo, ove, ljudske ove emocije, njihova, njihova razmišljanja, njihov ukus, odeše kao vjetar kad dune, nigdje toga više nema. Jer tako je došlo od poslanika, sa Allah sa je tako kazao, iako imamo mišljenje drugog od islamskih učenjaka, da robovi ne ulaze u taj propis, ali ono na što ukazuje Kur'an, spoljašnjuć svojom i sunnet, jeste da robovi ulaze u to, Allahu Teala, Alem. Dalje, pokriva, a, pokazivanje stidnih mjesta pred osobom koja nema potrebe za ženama. Evo i tabi'in gajri ulel irbeti minar ređal ili muškarci koji nemaju potrebe za ženama. Muškarci nemaju potrebe, koji nemaju potrebe za ženama. E, ovoj skupini je znači dozvoljeno da znači gleda u žene u njene ukrase, zato što nemaju potrebe za ženama. Nemaju nikakve potrebe za ženama. A, kao što su muškarci koji rastu ovaj i oni su kao ženske osobe. Znači, njihovo ponašanje, njihov ovaj govor, sve, znači njihov, njihov, ovaj, njihov uh, taj telesni sklop je kao kod žene. Znači nikakve potrebe nema ovaj za ženom. Pa ulaze znači u taj propis. Ovdje mi imamo dvije, dva, dva, dvije vrste ovakvih muša. Imamo čovjeka koji je tako stvoren i on nije pogrdan. Jer u hadisima se mnogima ovaj, proklenju takve osobe ili spominju se u pogrednom kontekstu. Ovaj, a one nisu ovaj, ako je čovjek tako stvoren, on nije odgovoren za to. To je Allah tako stvoren. Međutim, onaj koji se a, tako ponaša, pa sluša kako žene pričaju, pa ih ponaša, tako izvija glas i tako se, jeli, ovaj, kao što žene pokušavaju da oponašaju muškarac. To je skoro, skoro jedan muškarac ostao trudan. On je bio žena, on se, on se maskirao, toliko se, znači, pokušao da, da, da, da ga... Jeli. No, međutim, nakon toga, opet ostao ono što jeste. Kaže Umu Seleme, kako bilježe Buhara i Muslim, da je jedne prilike došla takva osoba, znači koja se tako ponaša, i kaže, ako oslobodite sutra Taif, ja ću vam, kaže, pokazati Gajlanovu kćerku. Kad prilazi sa, prilazi sa četiri, kad pri, odlazi, odlazi sa osam. Prilazi sa četiri, odlazi šta sa osam. On ju opisuje prilazi četiri, znači ona ovo, znači, koliko je bila debela, ona ima četiri, ona bolana ima na sebi. I kad prilazi, kada je prilazi četiri, a kad odlazi, kaže, odlazi sa osam. Na leđima ima i osam, pored i dalje, toliko je bila debela. Pa rekao poslanik za osam, kaže, la jedhulu hada lejkun, kaže, neka ovaj ne ulazi kod vas. Ne može više. Ovaj, on jeste takav, no međutim, on razaznaje i osjeti to šta prema ženama, znači ne može ulaziti, jer on nije do tih koji nemaju potrebe, znači za za ženu. Iako je ovo, ovo je teško saznati osim putem porodice te osobe, znači, ili njegovom, njegovim izgledom i tako, i tako dalje. A, neki učenjaci kažu, i to je stav Džumhura u Leme, a, ako, ako je čovjeku, a, ako su mu oštećeni genitali, ako ih nema, ako su uklonjeni, ili ovaj, da mu je uh, otkinut, znači, spolni dio. Potpuno se otkinut. On nema potrebe šta za... Ali je šehveta ostala. On nema dijela da to sprovede praksu, tako. No, međutim, ima šta? Ima šehvete, ima porive koji su u njemu. Pa zbog toga ne smije šta? Iako on s te strane nema potrebe, jel tako? No, međutim, šehveti su u njemu i onda od njega nije, jeli? Od njega nije sigurno. pokazivanje ukrasa pred djecom evo i tifle ledine lem jelfaru ala avrati nisa ili djece koji ne znaju avrete žena kaže Ibn Kesir ako je djete malo nema smetnje da ulazi znači kod žena ali ako je znači ne zna šta su djete ulazi, vidiš ga ne razaznaje ništa od toga ovaj nema smetje da ulazi kod žena, ali ako se zna da je u pubertetu ili period poslije toga, onda mu treba braniti. Ne treba mu to dozvoliti. I zna je li lijepa žena. Vidjet ćete momčiće ove male, kako zna, on gleda i progovorit će ponekad, opisuje ženu kako je lijepa, kako je opisuje ovaj, i škole djevojčice, kako je vidio, kako je dalo male, kako dugo, dugu kosu, kako je lijepa, kako uvijek uređena i tako dalje. On to već počinje da razlikuje. E tako već polako treba šta? odvajati, takav ne treba biti da ulazi kod žena, jer on to, on to razaznaje. Dok razaznaje, znači, ovaj, našto ako tome češće priča, to je sigurno, znači, do, jedan od, od, od pokazatelja da razlikuje, znači, između lijepe i ružne, što znači, pa mu se to mora spriječiti. Hvala. Jedne prilike je Umu Seleme tražila od poslanika sa osam da uradi hijjam, pa joj je poslao a, ili je bio njen brat po mlijeku, ili je bio dječak koji nije bio punoljetan. Znači, to su znala djeca mala, tebe hijjamu, jel? Ovaj, pošto su to liječila sahabi s otim. Danas je kod nas, braće, dođete u selo gdje živi deset hiljada muslimana, kažete hijjama, i oni svi samo gledaju. I kada vide, kada vide šta je hijjama, onda ovaj to je senzacija jedan je naš čovjek bio, bio u Salzburg imao sina ovako odlazi u džami volio da se druži sa vjernicima jeli sa vehabijama kažu im vehabija samo govori vehabija i jedne prilike babo otišao krene na put a on je znao da će mali dovesti sebi jednu skupinu pomaka odmah da će on doći kući da sjede I oni su došli kući, babo otišao na put i oni su došli hijjame napravili. Znači njih koliko se bilo, i malog uzeli između jeli, to i, i, i babo se vrati nazad namjerno. Babo je to znači, izveo tako da kada se vratio, izišao sin, a na njemu sve one boce pune krvi, ili tako? Preklan. Kaže, na mjesto je nemrdaj i policiju. Nazove policiju, dođe policajac, austrijanac, kaže, kaže, vidite, kaže, šta radi o sina? Kaže, pogledajte, kaže, ovo je zločina. Kaže moj policajac, kaže, ovo što oni kaže rade, ja bi da to meni neko može raditi nego išta. Ti kaj pojma nemaš kako je to zdravo. Da se ukloni šta, ta nečista krv. Se ukloni ta nečista krv. Pa mu mora doći Franc da ga pouči šta, šta je vjera. Jel on ne vjeruje kad rekao Muhammed. To što je Muhammed rekao, to ti. Nego kad dođe Franc to potvrdi, kaže dobro u redu, da nije problem. Tako. Pa kaže, traža, šta je tražao da je uradi? da uradi hijjanu, pa je poslao ili je poslao njenog brata po mlijeku ili je poslao dječaka koji nije bio šta još punoljetan. Jer ta djeca obično ne razaznaju. Odjeća žene je pred njenim suprugom, a e, odjeća žene je pred suprugom, znači nije definisana u smislu zabrane, jer zabrana ne postoji. Znači žena ima pravo da se odjeva pred svojim suprugom ovaj onako kako želi, odnosno bolje kazati kako suprug želi. I žena koja je razumna, ona se odjeva kako suprug hoće. A ona koja želi sebi dudu, ona ganja nekakvu modu što je vidjela i tako dalje. No međutim, žena koja ima razum, razum, ona se odjeva kako suprug želi. Pa se bolje da odjeva onako kako on želi pa da gleda u nju, nego da gleda znači tamo gdje mu je, gdje mu je zabranjeno i da joj svaki dan po tri puta spomene kako će se šta ženiti, ili tako. Voledine hum, znači isto tako, nema stidnih dijelova tijela među supružnicima. A, nema stidnog dijela, ni žena, niti suprug, nije dvoje međusobno, je li tako? Nemaju. Voledine hum li furuđihim hafidhun illa ala ezvađihim eu ma meleket ejmanuhum fe innehum gajru melumin fe meni ptega vora e thalike fe ulajike hum adun. I oni koji čuvaju svoja stidna mjesta, osim od žena svojih ili od ropkinja svojih, oni ne zaslužuju prijekor. Ako bude tražio i mimo toga, on zaslužuje ta. Mimo toga čak ko bude tražio i ruku. Ko se bude samo zadovoljavao. Tome niptega, osim žena i ropkinja. To je ono što smije čovjek. Ako bude tražio mimo toga, pa čak i ili da masturbira, to je zabranjeno. I to je imam šafija, imam ajetom dokazivo, ili zabranjeno samo zadovoljavanje. Tako da, ovaj, a, dozvoljeno je, znači, supružnicima da gledaju stidna mjesta jedno drugom. I to je, to je absurd da se kaže čovjeku je dozvoljeno da ima kontakt intimni sa ženom, ali dozvoljeno da gleda. A, može da dotiče, može da, da, da, da radi ono što mu dozvoljeno, ali nije, nije dozvoljeno šta da gleda. To je neispravno.